Spre slava Domnului cântăm cântarea la cortul întâlnirii. Textul din numeri, capitolul 7, versetele 1 și 2 și din Efeseni 4, 16. Când a isprăvit Moise de așezat cortul, la uns și la sfințit, atunci mai mare lui Israel, căpetenii semințiilor, și au adus darurile lor pentru fiecare seminție. Din Efeseni, din El, din Hristos, tot trupul bine închegat și strâns legat prin ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți, în măsura ei și se zidește în dragoste. Thank you. la portul întâlnirii, la trupul lui Hristos. Să-mi pot aduce darul, cum tu mă înveți frumos. Să pot așa ca tine, Iisuse să jertfesc întreaga mea ființă, ce Ceresc. Să pot așa ca tine, Iisuse, să jertfesc întreaga mea ființă, Părinte ce vei. Ca mădular în trupul cel viu și prea să-mi dau cu neoprire tot ce mi-ai rânduit. Ca tine vreau, Iisuse, să fie traiul meu, de plin în unitate cu Sfântul Dumnezeu. Ca tine vreau, Iisuse, să fie traiul meu, de plin în unitate cu Sfântul Dumnezeu. Trezește-mi conștiința Să știu atât ce sunt. O vie părticică Din trupul tău sfânt, Să știu că tu ești capul Și rostul meu Iisus îmi împlinesc menirea, așa precum mai pus. Să știu că Tu-mi ești capul și rostul meu, Iisus, și să-mi plinesc menirea, așa precum mai pus. Îți mulțumesc cu toată ființa ce mi-ai dat, Căci mai cuprins în harul etern și minunat. Mă-nchin, Iisuse, ție și Tatălui Divin, o dragoste, noapte smerită, acum și în vecea mii. Mă-nchin, Iisuse, ție și Tatălui Divin, o dragoste smerită, acum și în vecea mii.